Pwede ka na mag-resign, mag-retire. Ah, yes, I would say. Pero sabi nga ng Mrs. ko, 2 hours ka lang naman a day. Mm, oo nga. Oh, laruin mo na lang. 2 hours a day, tapos laruin mo na lang. Ano ba naman yung wife mo? <laughs> Hindi kasi <laughs> ano. I get you. <laughs> Hindi. Pero ang galing no. At nangyari na. Ang di dapat mangyari. Network Entertainment. Ala ko, papagawin mo siya ng sariling mojito eh. Maglalatag <laughs> na. O, ikaw na mag Oh. DIY pala. Oo, DIY dito, sir. Sorry. Pakilabas yung lime, Pakilabas yung shaker. yung mohi. Ganda. May pa DIY activity pala dito. Oo. Ah, oh, may ano pa. Akala ko magmamagic eh. Oh. Ah, ah, ah. Ah, <laughs> galing Parang ang ba? thriller. Oo, parang choose a napkin. <laughs> choose a napkin. Any napkin. Dapat pala ini-endorse nyo na lang. Ang alin? Ang alin po? May po? kayo, San Miguel? Ay, hindi. hindi. Siya lang po. Siya lang po. Siya lang po. Hindi naman po talaga masarap yun eh. Hindi naman kami pinapasalan yan. <laughs> Nakita ko yung billboard eh. Ay, oo. Eh, siyempre, nandiyan niya sa San Miguel Pale Pills yan. Welcome to the Cool Episode 832. Exclusive. On Spotify and YouTubes. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, ito ba yung kay Dayon Warwick, pare? Parang ang linaw na magsalita ni Roger. ah. Helen Bella, ang Nagulat ako. Parang normal lang. Parang normal lang. Parang normal lang. Ay, kasi may DJ eh. Kailangan Anong DJ? Kasi may yung DJ. Parang ang linaw, nagulat ako. Saan siya luminaw? Dun sa PMPM. Sige nga. PMPM. Oo, oh, galing. Sabi. Alam, duda talaga ako eh. Tama yung mga basher mo eh. Oo na pinipeke mo lang yung kapansanan mo. Oh. Kaya wala. Tapos pinapalabas mo pa na hindi ka makakuha ng PWD card kasi tinatamad ka lang. Kaya ko kumuha. Sige, <laughs> magpa- iba-vlog natin yan, ha? Natin. <laughs> Aka, pang ilang PWD card mo ta? Ba't parang... Ihi yan. Pa- oh, ba't di <laughs> ganyan itsura ng mojito mo? Hindi oh, mojito yan. Parang dala nung nag-CR kanina. Bakit, <laughs> Bakit ba naman walang... Parang Blue ano, label na lang. Parang extra juice, oh, ah, di ba? parang ihi ng nag ano, yung ihi na nag anong tawag dito? Uh, ano yung dehydrated. Oo, dehydrated. Yung yung inaano sa Beroka. Beroka. Yung, yung uminom ng vitamins. Yan oh, oh Beroka. Tapos umihi after. Oh. Oh. Teka, teka. Hmm. Yan ba yung nandun sa likod na nasa bote ng coke? Hindi, hindi. <laughs> ano ka ba? Bago yan. May bisita tayo dito. Parang may aftertaste nga. <laughs> Mantika yun. Saglit, ano saglit. Ano, na, lahat yun dyan ang inumin. Eh. <laughs> Uy, no. Baka oh. medyo specific yung location at but parang medyo alam mo. Ako, di ko alam yung... Meron talaga ako nakita. Magiinom pala yung guest nyo. Teka, i-reveal natin mamaya bago matapos tong episode na to kung saan galing. Mamaya dapat oh, din kayo lahat, ha? Paubusin na, paubusin na. Uy, oh, pa... paikutin natin yan. Pero bakit ba yun ang pempe mo, no? no? Eh, kasi nga, eh, nako, napakatindi ng guest natin ngayon. Isa sa mga most requested guest natin to. Mm. At, uh, ah, Top, ano to? Cha, ano, laging nasa top Oo, oh, tinatadyakan kaya... tayo nito sa number one. <laughs> tinatadyakan tayo, tayo nito. Hindi natin kayang tibagin eh. Kaya, no. kaya nga. Diba? Dumaan na ang uh, pandemya, dumaan na ang uh, Yolanda. Lahat, lang <laughs> presidente na. Boss tawag natin dito. Top 1 pa rin sa oh. Spotify. Walang iba kundi si Papa Dugos! Hello sa inyong lahat, mga kabarangay, mga kapuso. Ang kwento ngayong araw na... <laughs> Ganda. Bilang nag-narrate, ano? ha, nandito ngayon si Papa Dudut. Anong gagawin natin? Hindi, oh, magtago nga. tayo. <laughs> magtago. Kasi inanarate niya yung buhay natin eh. At saka yung popular kong sinasabi lagi ano, at nangyari na po ang hindi dapat maganap. Oh, Yan. Yeah. Kantutan ba yun usually? yun na ba yung next doon? <laughs> Oo nga, no? Di ba? Madalas ba pag yun ang sinabi mo? Yun na yun. Mm-hmm. Tapos po Tapos careless whisper na yung tugtog na. oh, <laughs> shit. Ten, ten, ten, ten. Oo nga. Papa Dudut, eh. ikaw ba'y tinitigasan din sa mga kwentong binabasa mo? Ay, wala naman kaming ano, ganyan. Tignan mo nga. GMA sa tanong eh, no? Putang ina. <laughs> sa YouTube ko pala may mga ganyan. Ayusin mo yung tanong mo kay Papa Dudut. Oo. Ah, ano ba to? Hmm. Lumalabas mo na sa GMA bago... Yung mga radio video uh, version. Pinawalabas na boss, okay to. Walang ganyan. okay to, papatulog ka. <laughs> Guys, tatagayos na mga ng zipper. Oh, so, la- lalabas sa tabloid to, no? Papadudot, hindi na tinitigasan. At <laughs> <laughs> eh, sa, sa radio, bawal syempre. Pero meron akong YouTube, eh, personal YouTube yung papadudot. May mga naughty stories din. Papadudot stories. Yes. Yeah, oh. so. Ah. Yan yung number 2 eh. <laughs> Yan yung number 2. <laughs> Yan yung number 2 eh. Oo, yung number 1 yung unang set, letter sender sa Jamie. Yung number 3 dun sa ano. Anong pinaka nag-viral or pinaka tumatak na kwento sa Barangay LS? Tungkol saan? Alam nyo, sa sobrang dami ko nang nababasa, parang pinili ko na walang favorite. Hmm. Pero meron akong hindi makakalimutan kasi kwento ng magulang ko yun na ako mismo ang nagsulat. Ah. At, At nangyari ang hindi dapat mangyari. <laughs> Nabuhay ako sa mundo ito. <laughs> oh, kasi yung daddy ko namatay na maaga, 27 years old. Oh. Because of an accident. So, kapag nakakapanood ako ng mga tulad nung nangyari recently lang, di ba may bus, oh, may two-year-old oh. na naiwan. So mm. talagang medyo naapektuhan ako sa ganong kwento. Kasi kwento ng buhay ko yun. Oh. Eh. Pa- paano mo sinulat yun? Kanina, nagtatawanan tayo Seryoso kayo, ah. <laughs> Bigyan mo nga ako niyang mojito. <laughs> paano mo sinulat yun? Ano siya? Ah... may mga in-exaggerate ka bang Kung paano ah, sa akin pangyayari? kinakwento ng nanay ko, paano sila nagkakilala, mm. paano siya kinakausap. Kasi kahit boses ng tatay ko, hindi ko alam eh. oh, one year old ka. Oo, tapos yung kapatid ko, three months. So imagine that, di ba? Ganito po yung bonus ng tatay niyo. <laughs> Tangina. Tangina talaga. Now I know. Ay, alam mo. Ngayon, tata. Ngayon, Papa Dudut. natin ngayon. Sabihin mo na, sabihin mo na. Pagkakataon na, Papa Ngayon, sumas... Sasabi Makakausap mo ang tatay mo ngayon, Papa. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Nan, nan. May phone patch. Oh, May oh, phone anak, patch, eh, anak. eh, no? Buti nga, hindi ako nagmano sa'yo. <laughs> Putang Walang iyak ang anak. Wala akong karir career. Kaya <laughs> Wala akong career. si Papa Ngungot. Dami mo nagiging ah. pangalan, ha? Oo Papa Ngungot ka ngayon. Parang, parang pangungot. <laughs> Nung na napakinggan mo yung ano, syempre parang first time mong maririnig yung Lahat ng mga kamag-anak ko nag-text. Oo. Tatay mo yun ano, nanay mo yun ano. Ah. yun, alam so, nila. hindi mo sinabi na Hindi ko storya sinabi. mo. Hmm. Even my mother nagulat siya eh. Naiiyak nga daw siya habang pinakikinggan eh. So, yung mga storya mo, ano ba yan? Ito yung first time na marami kang napaiyak? Ah, o Mismo ako, kaya hindi ko makalimutan. At saka ah. yung nanay ko nagalit sa akin. Kasi bakit ko daw sinabing 18 years old siya nung nabuntis siya? 21 daw siya noon. ano? Ah, <laughs> hindi ako 18 noon. 21 mo, eh, ako. Kwento mo yan, ma. <laughs> Ito kwento ko to. eh di hindi ikaw. o <laughs> trivia, ano? Ah. ah, naalala ko kasi yung nanay ko ah, dito sa trivia ko. Ang real name ko is Rensmark Jairus. Hmm. Kaya Rensmark yan. Kasi pinanganak ako Ed sa People Power. Renz, parang Ramos, Enrile, Medyo Marcos. po. Pinagsama-sama, eh. <laughs> <laughs> Renz Mark. Renz Mark. May sinasabi Tumututol, po si Roger. tumututol sinasabi po eh. Medyo, Yes, Daddy. medyo rich eh. Medyo rich. <laughs> Pari China. na- oh, mark. Kasi Edna, kay Ramos. o ikaw, bakit ba Roger pinangalan sa'yo? Dahil mungo siya. Dahil ito, bakit may dayan? Mm. Kasi bobo yung nanay ko. <laughs> Hindi, hindi, hindi, hindi. Nagkamali. Oo, nagkamali ng ano, binabasa lang niya yung mga pangalan tapos sinulat na daw. Gagi, Pepe yun. Hindi, Titi yun. Pepe yun, Titi yun. Dayan mo, tsaka Roger. Dayan, Roger na lang. <laughs> Ang pangalan mo ay Dayan Roger. Kasi nga pagtingin yung yung pali. Sabi niya, oh, di ba ano to? Ari ng babae to. <laughs> oh. Dayan. Ah, talagang Dayan pangalan mo? Oo. Dayan Astiga. ah. Paul Angka, Dayan ah. Para raw medyo, para merong kakaiba sa kanya. Kaya hmm. Dayan ang ano. But may police power ka ba na Feb 25, 86. Oo. pinanganak? Yes. Oh? Ang tatay ko ay INP. Nung nabubuhay pa siya. Yung Ano yung mga INP? pulis, mga pulis ah, nung araw. Hmm. Kaya ano siya, pabalik-balik siya sa bahay namin, sa munisipyo kasi nagkakagulo na nga sa Manila. Oo. So sa probinsya siya naka-assign. Mm. Ano siya, balik-balik siya. Tanong mo ba sa mama mo kung gaano kahirap na ianak ng araw na nag nag nag people power? Oo, oo, kasi ano eh, parang walang doktor. Oo, oh, kaya yung, may nakakuha naman kami ng ah. doktor, naka-off duty. Pina-duty namin sa bahay. Saan ka pinanganak? Bahay. Bye. Sa bahay sa ah, bahay. Oh. Pero doktor ang nag-ano. May anesthesia naman. Siguro. Gano'ng <laughs> kakalaki nun? Hindi, hindi ko. <laughs> Hindi niya alam. Hindi ko alam yung ano ko. Oh. Baby book ko. <laughs> Nine years old eh. No? meron bang bigat sa meron bang uh, bigat sa iyo na pinanganak ka ng ng people power? Lagi Kumbaga, walang pasok. Ah, oo nga, no? Pero ngayon may pasok na eh pinatanggal ng holiday. <laughs> so, ano ano mas prefer mo? <laughs> mas gusto ko yung walang paso kasi ah, walang yun. yung nanay ko ang masaya kasi wala siyang pinapakain sa school. Mm. Oh, di ba, nga, di ba uso yun pag elementary ka? Oy, oh, magpapakain si ganito kasi birthday. Tapos matik holiday, ibig sabihin oh, wala kang pasok sa. Ang ganda nung birthday ko. Nung birthday na wala kang pasok. Pero hindi na ngayon eh, may pasok na. Ang mm. Feb 25. So 1986 ka lang pala pinanganak. Oh, okay. Am I the youngest in the group? <laughs> Ah, uh, oh. Ah, talaga? Oo. Hindi naman. 7 tayo. Ay, ah, I, ah, I'm the youngest. Wow. <laughs> Di pala Ganda. kami pala tayong dalawa na unong. Oh, no? Pero hindi, si James nga. Kasi December siya ako March. Tapos ikaw, year, ano ka? 86 din eh. 86 ka din. Uh, ah, kuya pala natin to. Ba't binabalahura na? <laughs> Sorry, kuya. <laughs> Sorry. Sa akin na nyo. kuya. Pasensya ka na, kuya Dayan. Putangin na, isa yung papadudot, sabi mo, nabanggit mo na ano, ah, ikaw ba ay, paano ka napasok dito sa, Radio? Oh. sa radio? Ano bang course mo? Ah, mass com kasi may ako sa mathematics. Also, ngayon ko lang nalaman na may mga relative talaga ako na nasa radio at saka ah, broadcast. Ah. Cherry Mercado is my auntie. Hmm. Bali yung lolo ko, kapatid ng nanay. Oh, ang tanda na pala ni Cherry Mercado. Hindi naman. Bali yung tatay niya, lolo ko. Ah. Tapos si eh, Neil Ricafrente, mga pioneer ng DZME, ng DCMM. Later on mo na na, na Oo, yeah. na totoo pala 'yon. Kasi bata pa lang ako, pag nakasakay ako sa bus, yung mga nadadaanan ko mga signages, yung mga billboard, nilalagyan ko ng mga VO. Oh, ah, kala ko sinasabi ni mama mo, yan, ano mo, uncle mo yan. Tapos <laughs> kala mo ka lang niya. eh, No? Hindi, Pero dito ko lang nalaman kasi Later. mga, syempre, nasa industry ka na. Ano tong nilalagay mo ng VO? Ah, nasa utak mo lang ba to? O sinasabi, Sinasabi mo ko talaga? din. Matala- malakas sa boost? Eh, bata, bata pa naman ako noon eh, so parang wala lang. Trip-trip trip lang. Sino ang paborito mong boses na ginagaya noon? Meron ba? Wala eh, wala naman ako kaboses kasi eh. So basta yung style ko lang. Sinday yung... Badiday. Ano to, kunyari nadaanan mo yung ano mga billboard. Mo, San Miguel. Oh. Kunyari San Miguel si, Beer. si Ding Dong Dante sa nakaganon yung brief. Mm. Sabi niya, eh, sakit na. <laughs> sakit na posisyon ko. Ginaganon. <laughs> Oh, ano brand name. Ah, ah, bench. ano ba, ganyan. Ah. Binabasa mo with an ano, with, oh, with the modulated modulation. Mm. Pero nung pumasok na ako sa industry, na-realize ko na hindi pala palakihan ng boses. Para Kasi nakakapagod. Na, mm. oh. Nakakapagod i-sustain. So kailangan ko ano yung boses mo, yun na lang para oh, relatable. Oo. Eh, palakihan na lang ng ano. Palakihan na ano. <laughs> well, ding-dong. palakihan, ng chan. Ding-dong. Oo. Oh, oh. Ng audience. Ng audience. Oo. Oh. Pero yung, ang laki ng audience mo, no? Na, oh, na nga. nagugulat ka ba minsan kung hanggang saan inaabot yung papad, Actually, papad, buong ano? Pilipinas ang love mm. stories kasi may mga regional FM stations kami plus nasa social media na rin siya. Mm. Kaya minsan may mga kakilala ko na nasa Bicol, nasa CDO, na nagpi-PM sa akin, oh, pinapakinggan ka namin dito. Ay, buti pa yung boses ko, nakarating na dyan. Ah, Oo. Ako hindi pa. So, Pagka yung ano ninyo, yung mga kwento ninyo minsan ah to, ano ba siya? May mga bigla na lang bang magkikwento sa'yo, magme-message, ito yung kwento ko, Papa Dudut. before, nung nagsisimula kami, kasi ako lahat, one-man show before. Mm-hmm. I write, Sumusulat ng kwento? Ako din. Ah. Ako din na nagboboses. Pero ngayon may mga writers na rin kami. May mga letter setters Oo. na talaga. Ngayon, baka sundan nyo ng tanong. Totoo bang may mga kwento o gawa-gawa? Anong gusto niyo? Showbiz Ay, hindi namin tatanong yan. Ah, sige. <laughs> Pero sige. <laughs> sige. Oh. Pero sige, naihanda mo na yung sagot. eh. <laughs> Hindi kasi yun ang laging hmm. tinatanong sa akin every time na may mga interview. Pampadudo, totoo ba may mga center? Baka naman gumagawa lang kayo ng kwento. Kaya ang tanong ko, ano bang gusto niyo? Showbiz answer o real ano Podcast answer. podcast answer? Oo. Unfiltered. May mga writers kami. Ayan. Pero yung mga sulat, ini-enhance namin from the listeners. Ah. Kasi kadalasan Ah, bobo okay. spelling ng mga yan eh. Oo. At saka pag binasa mo, wala, mali-mali. Oo. Malilito ka. Mm. Kailangan kailangan nga rin talagang isulat kasi mm. pag yung tinitingnan ko yung pagkakasulat din ng mga nag nagbabasa. Minsan kasi di, madalas dito binabasa lang namin straight up kung paano kung paano sa aming typo. sinend. Mm. So minsan walang punctuation mark, dire-diretso. Saka minsan kahit may writer na kami, mag, may typo pa. Kaya ang napapahiya ako. Pag sa ere. Ah, mali ka rin ng... Live mo ba binabasa yon Hindi ba recorded? Nag, ah, live. Live siya. Ano yung binabasa mo muna bago mo basahin sa live? Binabasa ko siya yung synopsis niya, ah. yung yung kwento. Pero minsan pag wala ka ng time, sobrang dami kasing mga ginagawa. Minsan on the spot na. Doon na may mga typo minsan. Kaya pag mm. nagkakamali, medyo nagiri ako. Ako napapahiya sa ere, hindi kayo. Ayun. Doon lang doon lang ako nabubulol pag medyo may mga typo, ganyan. Pero galing pa rin sa totoong yes, story. totoo. So hindi yun parang, ah, gawa kaya ako ng ano, katulong tsaka ano, ah, amo niya nagkatuluyan. Hindi, hindi, hindi. Hindi ganun. Pero meron kaming experience before na parang nag-comment yung ah, sender na pwede po bang paki-take down yung story na nasa internet na kasi nagagalit po yung tito ko kasi pastor na po siya ngayon. Ah. Doon sa kwento kasi drug addict siya doon eh. <laughs> Oh, kaya nga siya naging pastor dal addict siya. Yun. Yung mga natural trajectory. Oo. Oh. Oh. Ba't di ka pa pastor? <laughs> eh, pa ako nagbago. <laughs> Pero kung nasa langit na siya, mm. madalas, doon lang mag-uusap mm. yan. Yung, ano, pinapangalanan nyo ba? Bakit, bakit? Yung majority mga, ano, itago nyo ako sa pangalang mm. Roger, ganun. Roger lagi yung ginagamit. <laughs> Talaga ba? Ah, maraming Roger. Oo, pero walang Dayan. Maganda <laughs> pagtamahin nyo, no? At nagkantutan si Roger at Dayan. Ayan, eh, Dayan. <laughs> Oh, ikaw ang produkto. momo. Pagka ganyan, ano, ah, hindi ko alam paano ba sinusulat yung ganyan. Gusto kong matutunan para sa para sa atin din eh kung paano isulat yung uh, kwentong walang kwenta para ma- Nung araw magawa kasi, yung may kwenta. I'm very basic talaga sa pagsulat sa mga radio drama, magsisimula nung bata ka pa lang. Pero kung mapapansin niyo kahit sa TV, di ba nagsisimula dati bata pa lang yung bida hanggang mm. sa hmm. tumanda. Hindi, parang hindi na siya kumakagat ngayon. So, hindi na kami nagsisimula sa bata ka pa lang. So, paminsan-minsan nyo na lang maririnig sa amin yun. Kantutan na kagad. <laughs> At oh. nangyari ang hindi dapat mangyari. mangyari. At, yun ang opening line. Oh. At pinanganak nung bata pa lang siya. <laughs> Kasi di ba, di ba sa mga drama sa radio, usually kahit sa teleserye, di ba, noong mga 90s, bata pa lang, susundan mo yun, mga 3 mm. weeks yun sa TV. Mm-mm. O, oh, inadapt namin before yon uh, ah, hinahanap namin yung may mga kwentong may mga ganon kaya lang hindi naging maganda sa reception ng audience kaya binago namin na tinatanggal na namin yung kasi may mga nagsusulat pa rin yan eh na may mga bata pa lang daw sila eh kasi magboboses bata rin kayo eh. Oo, eh cost cutting tayo sa mga VO. So wala na 'yon. At saka eh, parang Korea na ngayon, dalawa lang bida, tatlo pwede na. Mm. Oh, pinapatay na namin o kaya pinasabi na lang. Pinapasabi ng tatay mo. <laughs> Alam na akong walang budget. Ganda. Ang ina. Tayo <laughs> cost cutting. Ito, pinapasabi ng tatay. Pinalita na lang eh. No? Sabi ng tatay mo, word per word. Ito ah. <laughs> Oh, punta ka dito sa ano. Ilang boses kaya mo, Papa Dudut? Ah, ah, before o ah, kaya ko yung malaki boses, bata. Pero hindi na ako nag nag nag-video for ano eh, drama. Ah. Talagang anchor lang, yung ako lang yung nagna narrate Uh, pero uh, may experience pa ako before, nag-leave ako na iba yung umupo. Ang reception, nagalit yung mga tao. Oh. Kaya pag uma-absent ako, naka-record. Ah, okay. Ah. Yung iba yung umupo, ano ginaya ka? Nagpanggap na ikaw? Paano? <laughs> Oo, oh, ibang DJ siya. Oh. Sinabi niya, ganito, nagalit. Marami nagko-comment, nasa si Papa Dudut, ganyan, ganyan, ganyan. Pagmula nun, nire-record na namin. Every Oo, time na wala ako. Na may baon. Oo, o kaya, replay kami. May bala. Usually si ano bang demographics ng ano Barangay LS ng love ng stories. Love stories? Ah, female ang majority na nakikinig. Sa analytics ng YouTube ko tinitingnan na ah, um, ah, 16 30 plus. Yan. 16 to 30. Meron meron 16. Mm-hmm. Oo. Tapos ang lugar. Uh, majority sa analytics ko Manila, mm-hmm. Quezon City, Caloocan. Mm. Tatakbo po ako dyan. Yan! Ah, yan. Joke lang. <laughs> Ganda. Na-target na. Oo, alam mo na kung sa kakakampanya, no? Ah, hindi, Joke lang. joke. sa analytics. Sagot ko ang kwento nyo. Yeah. Ang ina, ang gandang promise yan. ah. <laughs> Buhay at pag-ibig party list. <laughs> Pero ang format mo sa radyo ever since, ganyan na o hindi? I started with uh, gusto ko sanang maging pang umaga pero nagtataka ako nung dinala ako sa Manila kasi nag-regional FM ako eh. Mm-hmm. Pang umaga ako dun eh nilagay ako sa hapon ng boss ko. So sabi ko parang hindi believe yung boss ko sa akin. So tu- tumagal pa ng isang taon, uh, pinatawag ako sa office na meron kaming gagawin bagong programa which is bubuhayin namin yung Jody Mango. Mm-hmm. Noong mga panahon yun, wala na si Jody Mango eh, at saka yung mga mga loving Leors. Ayokong pumayag kasi ang sabi ko, ang bagal magsalita ng host ng ganyan eh. Pang morning ako eh. Magandang umaga po, mabilis Pang ako magsalita. entertainment ka talaga, parang ganun. Yun. Eh. Oo, ano? ayoko. Then 10 years after, only to find out na pang third pala ako. <laughs> Oh. <laughs> Third choice ako. Third choice ka dito sa, sa, sa as, as host love ng stories. love stories. Kaya tawa ko ng tawa kasi hard to get pa ako noon. Sabi nung parang kanang kamay ng boss namin, ito atin-atin lang to ha alam mo ba, arte-arte mo noon nung araw na yon. Ano sabi mo, morning DJ ka? Alam mo ba na third choice ka lang? Yung ano dalawang tagabi ko lang nauna. <laughs> Sino yon? Mga wala na sa amin eh. Mm. So talagang para siguro sa akin yung love story. Pag, mm. pag radyo ba, gusto umaga talaga ang slot? Yung bang parang prime time? Kasi pag umaga ka, unang-una, right after radio show mo, wala ka nang, pwede ka nang gumalaw ng ano im- mo, oo, rumakit. Oo, rumakit. Ah, okay. At pangalawa, lahat ng endorsement is in the morning. Mm. Kasi ang ang prime time ng radio is in the morning. morning. Lahat ng commercials, lahat i-endorse mo, lahat ng pera nasa umaga. Oo. Sa TV kasi parang 7 p.m. to 9 p.m. eh. Oo. ano, prime time. Pero ngayon, nabago na yung <clears throat> landscape. Mm. Naging tanghali na. So, dumikit na sa akin yung endorsement sa tanghali. ah, Yun. Kung gusto, gugustuhin mo pala, didikit sa'yo. Basta galingan mo lang. Ang laging sinasabi ko sa boss ko, nung nagsisimula pa lang ako, kapag meron kaming meeting, uh, I'll make the show number one. Yun ang lagi ko sinasabi. So, Kasi, sinasabi sa'yo, kaya ikaw ang third choice namin eh. <laughs> Alam niyo kung bakit lagi ko sinasabing I'll make the show number one? Kasi kung matsambahan ko next month, o di ang galing ko. Oo oh, nga. O oh, eh kung hindi ako naging number one, better luck next, next time. oh, tatawagan yung fourth choice. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> Pero sa awan ng Diyos, when I started doing Barangay Love Stories, mm uh, dire-diretso na siya number one. Hindi siya nakakapagod, yung format? Nakakapagod. Gano'n na siya katagal pala? Uh, I started doing Barangay Love Stories 2009. 2009. September Uy, of 2009. Ilan Kailan pumalo? 16 years. Ah, uh, 2009. 2009. 2009 din, right oo, there and then? Oh, nagkaroon lang ng konting pahinga dahil nagsulputan yung ibang mga kalaban, na bawasan yung points, mm. pero bumalik din kami sa pagiging number one. Oh. Ang, yung tinatanong mo ko, nakakapagod, no? Oh. Yes, nagka-TMJ ako eh. Talagang walang nag boses. ka? Oh, walang boses talaga. As in, nagpapaalam na ako sa boss ko na mag-resign. Sabi niya, ano yun? Oo. Kasi <laughs> wala siyang boses. <laughs> Kasi ano, pag, pag may TMJ ka, ano, ka, lagi kang manat. Laging masakit panga mo. Laging gusto mo tulog. Mm. So, nagpa-dentista na lang ako, nagpagamot. Hanggang ngayon naman may ganun pa rin ako, pero minimal na lang yung pain. At saka allergy. Mm. Lagi ako nag-on-off ng mic. Dear Papa Dudut, o, oh, ah. off ng mic yon. Hirap pag may carpet ang studio. Abangan nyo ha, ah, pagka nagganon si Papa Dudut, ibig sabihin. Magaling ako sa ganyan, on-off. Talaga? Hindi mo, ma, hindi mo ma, Mas, ma, maririnig. Hindi mo maririnig. Makikita mo lang sa live stream. Ay, umuubo. Pero magaling ako dyan. Na-perfect ko na yan. Kasi sakit ko nga siya. So, kailangan ko siyang yakapin, mm. embrace, diskartehan. Hmm, kailangan mo ng dehumidifier, yan, mga ganun. mga ganyan. Yun ako yung carpet namin. Kamusta ka naman Hindi, dito? Hindi, nagano ako na. Naggamot ako kanina. Hmm. Tsaka nagpuntilukas ako kagabi. <laughs> Saka mojito. mojito. mojito. Pampaswabe yan. <laughs> Oo. Pares tayo. Ako, ina-allergy ako. <laughs> Matindi ang allergy. Parang pag ang trabaho mo is uh, boses ang puhunan, tapos ang allergy mo, grabe. Araw-araw yun eh, no? Araw-araw. Carpet ang kaharap mo sa GMA. So medyo yun ang hindrance ko lang. Araw-araw ba iba-ibang story o... Iba-iba. Ah. Kaya minsan nalilito na ako. Na Lalo na ngayon, mayroon na akong All Out Sunday. Sinushoot namin yung All Out Sunday. <clears throat> Nagnanarate din ako ng kwento sa All Out Sunday. <laughs> Yung All Out Sunday namin, uh, every Sunday yun, di ba, sa GMA. Meron silang segment na uh, ah, Queendom mm So, yung kakantahin nila, inanarrate ko. So, tatlong episode yun, sinushoot namin while doing live radio. So, pag commercial break, pagbalik ko, nalilito na ako. <laughs> Sino ba yung bida rito? <laughs> Yun ang mga, ano ko, mga racket-racket. Kahit minsan nababaliw na ako. Nung tumatawa na nga yung mga cameraman eh. Ang galing mo ah, nababalik mo yung, yung, yung drama dun sa, yung feel. Oo doon sa another story. Story na bang drama pero na naging comedy. May Meron kaming mga ano, mga romantic comedy. Ini-embrace namin yung mga yung, ganyang kwento. Yung dapat drama talaga pero nauwi sa comedy, may ganun ba na hindi mo na may balik? Oo, minsan pag nakakatawa yung kasi minsan pag naughty yung mga kinikwento ko, Siyempre, naglalaro yung tao lang tayo. Sabi mo nga, eh, minsan naglalaro din yung imagination natin habang nagkukwento. Minsan, mata, mapapangiti ka. Grabe, oo. Mamangiti ka talaga. Kasi live din eh. Live eh, oo. Live din ba yung ano drama? Hindi, recorded na siya. Ah. And Saturday and Sunday ko is replay and recorded. Monday to Friday is live. Two hours a day yun. Pero napakahirap ng mag-narrate at maghumawak ng programa ng drama. Kasi nadadala mo sa bahay. Ah, ah okay. Oo, Paano ang ano mo nun? Dapat doble bayan. <laughs> Di ba? O oh, Paano, GMA. paano nadadala? Paano nadadala? Kasi pag may, for example, ah, nung isang araw, sobrang bigat ng kwento. Parang namatay yung, yung buong pamilya niya na gasaan ng tricycle. Yung tricycle na sagasaan pala. Na nadurog yung, parang yung nangyari sa NLEX, nadurog yung tricycle, yung dalawang anak niya, at saka yung babae ang tumakbo yung kwento, gusto niyang patayin yung nakapatay, yung nakapatay, nakabundol. Mm. Pero iniyakan lang siya, pinatawad niya. Daladala ko sa bahay yun kasi nalulungkot ako kapag may namamatay na bata. Mm. Oo. Ano ako sa mga bata kasi yung anak ko na preterm eh. Mm-hmm. Kaya yung mga baby, medyo mabigat sa akin pag mga bata kasi nakita ko yung mga anak ko na nahirapan sa incubator eh. Paano mo siya na baban paano mo nababanlawan yung Nilalaro ko yung mga babies ko. Mauwi ka. Uwi, ano ko, nilalaro ko yung ano ko. <laughs> yung pet dog ko. Oh, what ako rin sila. Well, sana hindi sabay. Yun lang naman ako. <laughs> Oo, oh, hindi sabay. Okay lang yan. Basta hindi sabay. De, may twins kasi ako nag-aabang sa bahay. Mm. So kapag nakikita ko yung mga anak ko, alcohol muna, ah, galing sa mm. labas. Oh, lalaroin ko na yung mga anak ko. Ha, ah, gaano kabata yung mga babies mo? So, Kaka one year old lang. Nag-celebrate kami sa Sedan. Ito lang two weeks ago yata. Mm. Sayang nga, hindi ko kayo na-invite eh. Okay lang, Sayang, meron pa namang uh, maraming birthdays yan. Oo, oo. <laughs> Ang ninong nun, si Jojo Mendres. Ang oh. mga, Si ano? mga boss ng Si- GMA. Si, si, si, ano to? Mark, Mark, <laughs> Mark Heras. Oh. Kasi bago siya mag-viral, kaibigan ko na talaga, tagal, Tagalusena siya eh. Hmm. Ano ba talaga? Sobrang bait. <laughs> Sobrang Sobrang bait. Oo, ano ano bang mga haka-haka dito sa ano? Ang dami kasi nagbabato eh. Oh. Si Jojo kasi is, um, Ah, parang babasaging baso, fragile. Mm-hmm. So, wini-welcome niya lahat sa buhay niya. So, hindi ko na alam kung ano nangyari, pero knowing Jojo Mendres, na napakabait, so mamimisinterpret mo na lang minsan eh. Tas At yung, minsan may mga nag-aabuso yung iba. Ah, nag-take advantage. Oo. Pero mabait siya, napakabait. Mm. Kaya nung nakita ko siya, nag siya sa akin sa Papatok, yung isa naming podcast. Uh-oh. Sabi ko sa kanya, kunin kitang ninong. Kasi matagal na kami magkakilala. Long time ago. Noong mga panahong yon, bata pa lang ako, nagsisimula pa lang ako sa Lucena, sa radio. Binibigyan ako ng regalo, pero wala lang, out of ano lang, natutuwa lang siya. Ganon siya, mapagbigay. Mm, generous. Generous. Baka pwede natin mm. ma-invite din si ano. <laughs> Sir Oo, Jojo. sabihin ano? ko. Oo, sabihin ko. Ah, i-schedule natin. One on one with Ryan Rems. Yan. Ah, aba, ang ganda yan. Ah. Or one-on-one with James. <laughs> Sobrang bait kasi niya. Mm-hmm. oh, Kaya minsan, nami-misinterpret. Mm. Taga saan mm. siya? Taga Lucena, Quezon. So, uyan din siya o ano. Ah, ang alam ko marami naman siyang property dito eh. Marami siyang, I I think may hotel pa yata siya dito eh. Maganda. So kahit saan naman siya. Oh, ako curious ako, ano, Papa Dutz, yung, uh, yung recipe mo ng lechon manok, sa'yo ba yun? Ah, meron akong hinire na chef mm. para gumawa niyan. Si Chef Anthony Ang. Mm. So binili ko yung recipe niya and uh, the rest is history. Kasi hindi naman ako marunong magluto pero uh, gusto kong i-offer sa tao yung sana lasang gawa ng chef. Kailan ka nag-start mag ano, business? mag-isip ng mag-business? Ang dami mong Nung... business oh. Pwede ba sabihin to isa-isa? Go ahead, go ahead. Meron kang J25 salon. Mm-hmm. Meron ka namang Rangsiman Thai Massage. Meron kang The Brood Bodies. Oo, oh, nagsara na yan. Papa Dudo. Uh, ah, uh, ah, ito, ito pala nga nagsara, <coughs> yung Brood oh. Bodies. Yung massage, andyan pa. Andyan pa. Ano to, may extra? Um, uh, Hindi na-announce yung ganyan. <laughs> Tangina. Tsaka wala, wala to, malinis to. <laughs> Oo. Oh. Sinasabi namin sa customer, gusto niyo po ng extra. Uh-oh. Extra ano? water. Ang <laughs> ah. ganda. At sabay ginakul. <laughs> Aba na ina ng tubig. ano yan? Ang tagal na niyan. Oh. 2019 pa yan. Oh. Bakit? Anong pinakauna mong business? Yung J25 salon kasi yung uh, wife ko mahiling magpasalon. Hinahanap ko siya lagi. Nasaan ka? Salon. Ah, sige, bili tayo salon. Okay na naman. Oh. Sana, sana naman ganyan tayo kayaman. Hindi kasi nagka-talent fee ako ng maganda-ganda. Parang 500,000 sa isang endorsement. Sabi ko, daling ko na lang sa salon. Oh. Pagawa tayong salon. Maganda ang takbo niyan. Kaya lang, kailangan kong isarado because nahihirapan ako sa tao kasi skills yan eh. Mm. Kailangan yung mga magagaling Oo. talaga. Susundan kasi ng customer yan eh. Oo, minsan lumalaki ulo. Minsan, sabi ko, sara na lang. Mm. O oh, sayang yan, kumikita yan, sayang. Paano, ano, paano sila lumalaki ulo yung ako ang pinakamagaling dito? Yan. Oh. Totoo. Ako! Mm, a, ah, hindi ako. Ako sabi eh. Bakit Chinese, ka Chinese? ako sabi. <laughs> Pero wala nang mas gagaling pa dito sa ating master parlor. Parliament. Ako, ang reyna ng chupet. <laughs> Chupet. Yan, sayang yun. Eh, nagsara na. Pero matagal din yan bago nagsara. I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago, Bago Matulog, Matulog with, with Red, Red Oliero, Oliero podcast. podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money. Kaya lilipat na ako dito sa Rangsiman Thai Massage. Yun. <laughs> Hanggang ngayon, nag-exist yan. nag saan sa ito? Fairview, Dahlia. Sa Bedrock Place, Dahlia. malapit. Uy, sa Dahlia. At ah, taga Dahlia ka? Tumira ako sa Dahlia. Oh, punta ka doon. Akong bahala sa'yo. Yun! Bibigyan kita ng extra. Yeah. Sampal. Oh. <laughs> At tuminu siya magsalita. <laughs> Papa Dudut Computers. yes, and ah, may nakapartner ako dyan, pero hindi nag-workout kasi kaya ayoko na ng mga kapartner sa business. Ano to? Computer shop o... Ah, mga computers binibenta namin. Ah. Oo. At yung sikat na sikat na chef Yung Papa Dudot Lechon ah, Manok. Papa Dudut Lechon Manok. Saan yan? Ah, 168 Divisoria, meron ako sa Fairview, sa Hmm. ah, Villonco Fairview Commonwealth, meron ako sa Winston Street Fairview, at saka meron ako sa Lagro Novaliches. Ah, akala ko dati, ay sorry, akala ko dati fan mo lang yun na, ay okay, siguro fan, Ah, fan to. nakikita niya. Oo. Akin yun. Pwede ka na mag-resign, mag-retire. Ah, yes, I would say. Pero sabi nga ng misis ko, 2 hours ka lang naman a day. Mm, oo nga. Oh, laruin mo na lang. Enjoy. Two hours a day, tapos laruin mo na lang. Ano ba naman yung wife mo? <laughs> Hindi kasi ano. <laughs> I get you. <laughs> Hindi. Pero ang galing no. At nangyari na. ang di dapat mangyari. Pero yung ang ganda na at this young age, pwede ka na mag-retire if you want. Kasi nagkasakit diba? ako. Ah, Kung hindi ako nagkasakit, di ko maiisip yun. Kasi Ang allergy. business. allergy. Dati, ako ang favorite host ng GMA sa lahat ng mga nilo-launch nilang mga programa sa mga mall shows. And even press conference. Lahat yan, apat, tatlong beses sa isang araw ako nag-host. Kaya lang, naalala nyo, nauso yung mga namatay yung mga comedian, yung mga... Sila Ah. chocolate. O yan. Doon na rin ako hindi makahinga. Nasa Marky Mall kami sa Pampanga, di ako makahinga. Sabi ko sa wife ko, nako, dapat ayoko na. Ang lakas na pala ng hika ko noon. Akala ko sa, patay, mm. ah, may hika patay ka. na si Chocolate. Ah. <laughs> Hindi ah. Matindi hika. Eh, ah, Siyempre, puhunan natin, magsalita. Oo, boses habang nag ere eh, hinihika ako. Nakikita ng mga nanonood sa live streaming. Puso lang sila ang puso, no? Oo, oh, galing ah. <laughs> abangan natin, malapit na si Papa Dudut. <laughs> Hika lang ba hmm. namatay ni Chocolate? Hindi, at ako sa puso. Eh, kaya lang siyempre, panagsasalita ka na wawalan ka ng hininga, di ba? Mahirap. Ito, katulad dito, ah. kasi yung paghanap ng business, to help you, ano mo yun, mga secure ng konti ang mm-hmm. pasok ng pera, ganyan, at hindi ka masyado magpagod sa trabaho. Ga- paano ang diskarte dito? Kasi katulad nung iba, magsasarado na. Mhm, mhm. Tapos ano, yung gaano kalaki yung pera na i- inilalabas mo to Mm. ano mahirap ba siya with with your work? Yung 500,000. Extra mo lang ba siya? Oo. Or savings mm. mo? Or well, siniswerte ko. Number one yung Barangay Love Stories. Uh, may platform naman tayo na ibang nag-generate ng income. Pinapasok mo ba sa istorya minsan yung mga produkto mo? Oo. Hindi eh, eh, naman, binabati ko lang live. <laughs> Alam mo, pribilehiyo na yun oh, eh. Sayang naman. Oo naman, oo. Ay, naisip ko kasi, dito na rin naman ako, dami nakikinig eh. Bakit di ko pa oh. batiin yung Hindi, Papa tama, Dudut tama, naman, naman. Di ba? At saka yung Rang Simantay Massage na binabati ko ngayon sa Cool Pals. Tama. Di ba? At inaalaw naman nila 'yon. Oh. Oo. Okay lang, na Pero wag masyadong ano, hard sell. Ano ka ba, wag mo akong tuhugin parang papadudot, lechon manok. Yun. Oo, ganyan lang, para-paraan. <laughs> Yung mga nasa <laughs> trabaho ngayon, mga masisipag, nagugutom, nako, daan kayo sa papadudot lechon manok para paraan. Oo. Oh. Hindi oh, kasi pag natikman na mat masarap eh, eh di, oh. babalik at babalik. Okay, baka na. nababati natin, nabibigyan natin ng pabor, negosyo mo pa. Oo Oo eh, nga. Nakailang beses tayo dun sa Lola, ano, ano yun? Diba? Super Lola. Diba? Super Lola. <laughs> yun, so, yung Lola Nenas, nabanggit ko, nga, ginamit nga yung boses ko sa reels nila eh. Oh. Oh. Ang nga pala, yung bill, padala ko. <laughs> Di, pero tama. Inano mo yun, uh, ah, kinall out mo. And ah, then, hindi naman, okay lang. Eh, eh, tulong sa micro-business. Oo. Eh, so, ang, ito lang, inanalyze ko lang ah. Maganda ang tayo ng show niya. So meron siyang ah, pwede siyang mag-risk na mag-business on the side na hopeful hoping na lumipad. Pag hindi saka lumipad, Pag pinakamasarap- di sa- at least may number one show pa rin. Yes, at saka pinakamasarap sa business is you're giving trabaho. Oh, at saka, dun sa salon kasi tinanggal mo na kasi tinanggal ko na yung salon. <laughs> Ma- kasi ang hirap nila eh. malaki ulo. Oo, pero parang nagka-idea ko ngayon, gusto ko magdagdag ng spa, yung extra spa. Oh, Meron nga kaming po-propose May sa'yo, naisip din Mary. ako. Oo. Oo. Pwede Cool. mag magsosyo. Oo. Cool spa, cool. <laughs> cool spa. Meron ka kaming team song yan. Oo, may team song na. Oh. Ah, Goose Pals. Goose Pals. Mali tayo. 3, 2, 1. Hayaan mo na muna itong ah. leader. Goose <laughs> <laughs> Pals. Cool. Sa entrance pa lang, hawak ng betlog mo. <laughs> Ang chachu namin, subo at titi mo. Ah, cool Spa Cool. Cool Cool. An all-male therapist clinic located in Pasong Tabo. Gusto ko yung may ano, may ah ah ah. May umo lang. Ang earwax para sa asshole mo. Paano mo ah, na pagsasabay-sabay? Paano mo na pagsasabay? So, ang hirap yan. Yung aking wife ay masipag, magaling. Yun. Si Jem. Oh, at salamat, meron akong mga kambal because of Jem. Business, siya din ang umahawak, tumutulong sa akin. Ako sa marketing, siya sa management ng tao. Ayun. Kasi hindi ako po pwede sa tao. Masyado akong generous sa ganyan. eh. Hindi ako pwede. Mauubos ako. Ma- madali kang yan, lapitan. Kumbaga, Oo. Ah. ah, ano, bali. Bali naman Oo, ako. bigay mo na yan. Mm. Eh, ayoko nang masyadong mahabang usapan eh. Papadudod na kayo. Kinig naman ako ng... Oo. ano, ano eh. Patay, Hey, pag mo na yan. na ng gano'n. Oh. Oo. Kaya sa tao, si Jem, oh, hindi na ako nakikialam. Mm. Kaya minsan hindi ko nakilala yung staff. Oh, yung itong sa mundo ngayon ng sa broadcasting, sa radyo, kayong marami na nagpa-podcast, pwedeng gumawa ng sariling show. Mhm. Meron pa, marami pa ba nag apply na sa DJ? trabaho sa, oo, ng DJ? Ah, ang alam ko marami pa. Marami pa. May, may isa sa Cool Pals. ano yun? Wala. ah, marami ako naririnig nag-a-apply. Pero... Si Roger ba 'yon? <laughs> Oo nga. Sample nga, nag ba sample, sa iba? Um, Jay pa <laughs> Tang, so, nangyarte ako, napa, naabot ko yung era na ang tinitingnan ay boses. Hmm. Ah, sorry, pinakikinggan ay boses. Tanggap ka na, ganda ng boses mo. Ngayon, medyo yung tinatanggap namin yung mga DJs, mga fresh ang mukha. May live na. May itsura may... na. Hmm. Kami na lang yung natirang latak doon sa streaming. Mga, oo. streaming na kasi. Kaya hindi so, pwedeng walang make-up. Uh-huh. Eye candy. An- sustainable ba siya? Kuwari, pag ikaw kasi magandang show mo, number mm. one. Yung Nag-translate mga, sa ano eh, sa Spotify eh. Oo, yung... Oo, oo, oo, Spotify. May mga, pod, may mga radio show din kasi na... Hindi makapenetrate. Oo. Mm. Pag ganun, na ko <laughs> Pag ganun ba, kaya pa, kaya pa ng monthly expenses yung may show ka sa radyo na hindi lumilipad? O kailangan mo ng humanap talaga ng paraan na mag number one show para makagaan-gaan ng buhay. Alam niyo sa totoo lang, baka sabihin niyo, sobrang yabang naman ito. Hmm. Hindi ko iniisip na mag number one. Sobrang oh. yabang. Kaya wala. Kaya <laughs> grabe. Sobrang yabang sa lang. Sabi lang eh. <laughs> Hindi, kasi pag iniisip mo yun, may pressure yun eh. Hmm. So, mangangarag ka talaga. So, ako, pag nanarate ako, pag nabulol ako, di nabulol. Pag may allergy ako, di may allergy. Tunog may allergy. Okay lang. Basta ako, ang goal ko is to tell the story of the listener na nagsend ng kwento. At kung may mapulo tayong aral, ibahagi natin para mabago naman ng... Kasi ang platform ko ay napaka... Sayang kasi kung hindi ko siya ma-maximize na makadulot ng aral. So at the end of the story, laging hinihimay-himay ko yan, oh, sana po natutunan po ninyo sa kwentong ito na tayo po ay maging mapagbigay. Mm. Huwag pong mainit ang ulo natin para hindi po tayo makagawa ng mga bagay na pagsisihan natin. Kasi para ka nag-homily after the show. Oh, may, may pulot ka. Oo, sayang eh. ba diba? So, hindi ko na dinadagdagan ng pressure. Enjoy mo lang, magradyo ka lang. Eh, pag, pagkuha ito naman, number one show, mga ibang nalapit na mga politiko. Gawa mo naman yung story ko. May mga ganyan, sa The totoo lang. Benhur Avalos story. <laughs> Maraming mga ganyan kahit ngayon. Pero sa amin sa GMA, bawal kasi kaming maling sa mga ah, politicians. Kaya hindi din ako pumapayag. As much as I want to, kung magkano ibibigay nila maganda sa paningin ko, mm-hmm. Kaya lang, hindi talaga po pwede. At the same time, kung hindi rin naman ako naniniwala sa tao, di, bakit ko siya i-endorse? Di ba? Mas mag-focus na lang ako sa yung ano yung maitutulong ko sa society by means of sharing stories ng mga listeners natin. Mm. Yung ano ba, nasabi mo kanina 'di ba nung pinalitan ka, ang daming nagalit. Mm, may ganun. A- ano ba ang tingin mong kasi mostly ang ginagawa lang naman is narration. Oo. Oh, oh, oh. Then payo Advice. sa huli. Oh. Parang ano ba yung hinahanap ano ba yung hinahanap nila sa iyo na wala doon sa iba? Na talagang tatak papadudot kahit narration lang to. Alam mo ang hirap ng tanong mo. Pero ang mga Pilipino kasi ano eh, may familiarity tayo, 'di ba? Mm. Yung pag nasanay ka sa isang mm. boses, hmm. At saka sa isang mukha, gusto mo siyang laging nakikita, mm-hmm. siya yung laging napapakinggan mo. Na pag medyo nagalaw ng konti yung tubig, eh, dilubyo, o dilubyo na, nagagalit na yung damdamin mo. Bakit hindi yung favorite DJ ko yung naririnig ko? Parang ko yung magandang Comfort. gabi bayan na horror special. Oo nga, Tapos no? hindi si Nolly De Castro. Nolly De Castro. Hindi, hindi ba di ah, Iba yung dating, no? Oo. <laughs> si Billy, wala na si Iba. Nakakatakot nyo, wala na si Iba dito <laughs> parang, mag, parang hindi hindi matanggap ng tao yung pag adjust ng katawan niya pagka may iba Nakakatakot siyang... to, promise. Parang may foreign body na <laughs> pumasok sa tenga mo, no? Parang ganun. Parang hindi siya natural. Ganun. Oo eh. Parang biglang na bago yung routine mo. Oo. oo. Yung, sa- nagpa-plancha ako, tapos iba yung naririnig ko. Oo, parang ganun eh. Kaya, well, sa akin naman, syempre, maganda para sa akin yun. Kasi, nagkaka-value ako. Oo, ibig sabihin, hindi ka pwede tanggalin sa show. Sana, hindi naman siguro ko tatanggalin as of today. Napapagalitan ka ba? Sa Hindi, na opisina, ah, kahit number dati, one ka nung na. nagsisimula kami. Itong nung number one? Hindi na, hindi na. Ikaw na, boss. Ikaw na nanampal doon. <laughs> hindi naman. <laughs> hindi naman lumalaki kasi ulo ko eh. Basta trabaho, trabaho. Pa- Paano ang pagalit sa inoong pagkwari? Anong, ano anong talaga. rason? Ano talaga galit? Ah, what kind of song na? Bakit naman yun ang plinay na kanta? Noong naghahabol pa kami to make number one. Mm-hmm. Pero ngayon, siguro kahit tugtugin ko ang jumbo hotdog sa isang drama, Basta no? si Papa Dudot siguro ang tumugtog, eh, maa-appreciate naman siguro. <laughs> At ginagawa ko yan. Kahit drama siya, nagpapatugtog ako ng jumbo, jumbo hotdog. o Oh, kasi alam ba, at nakilala ko po siya at naramdaman ko po na malaki ang kanya. Oh, jumbo hotdog. Nakakatawa Anong formula yung nakita niyong, ay, eto, ito na yung stick na tayo dito kasi sabi niya dami yung ginagawang experiments ba pa, nung naghahabol kayo nung mm. ano yung uh, ah, ito bang nakikita nating format ngayon is yung nakita niyo na before na uh, ah, para nakikistudy ka. Oo, <laughs> naga. gusto ko gusto ko malaman kasi kung anong punto eh. Anong Oo. punto yung na relatable. Na gets niyo yung formula. Ay, ito na yung patok. Ito Rel- na yung relatable. Stick. Pansinin niyo ha. <clears throat> Ito na po ang trade secret. Inom lang ako. Yan. Okay, sige, patay mo ilaw. Sabayan ko <laughs> kayo. ano, sa'yo alak, sa'yo kape, sa akin gamot. Ito. ang pansinin ninyo, ha, ah, nag-trending si Rafi Tulfo because of stories na parang palengke stories. Hmm, barangay ah, away barangay. Parang, Barangay- yan, relatable. So nag, when we started na baguhin at piliin yung mga kwento na something like that, doon na na-embrace ng tao. Yan, may third party. Ganun. Mga diba? ganyan. Diba? O kaya pinahiram ng gamit. Mm. Uh, hindi sinole yung gamit, pati yung asawa. Hindi na rin sinole. Oh. Yan. Ah, ganyan ang mga kwento na gusto ng mga Pilipino. Ba't pinahiram? Relatable. Hindi sinole. Ha? Ba't pinahiram yung asawa? Hindi tuloy sinole. <laughs> Oo. Hindi kasi ano, minsan, dati ang mga storya siguro is mga uh, ah, mala teleserye, oh. may mayaman, si congressman. Masyadong malalim. Oo. Oh. Mahirap uh, hin- madalas hindi mangyayari sa iyo. Suntok sa buwan na nakasakay ka sa bus, umabog yung bus mula sa puso. Oo nga. Hindi na mangyayari sa'yo yan. So, doon tayo sa kwento na nagpahiram ng gamit, pati jowa, inangkin. Oh. Oo. Nangyayari yan sa kab- kaibigan mo. Mm-hmm. Yun ba, madalas bang mangyari ang storyang yan? Yung puro kabit-kabit? Yan lagi ang pinapasa? Oh, kaya minsan parang sabi ko, parang nadabasa ko na to ah. Pero pag binabalikan ko, ah, iba. Iba yung twist dito. Dahil ba sa sobrang dalas, eh meron na siyang specific na araw kung kung saan yun. Hindi na naman. hindi naman. <laughs> Okay, it's Wednesday kabit time na wala, naman wala. po tayo. <laughs> Hanggat maaari, hindi kami naglalagay ng ganun. Hmm, kung ano lang yung tumakbo. Hmm. Sa mga kwento ng nababasa mo, may theory ako na pag-usapan natin kanini. Mm-hmm. Parang pag pinagpalit mo ang isang ang jowa mo or kumuha ka ng number 2, kapag pangit ang pinag ang number 2 mo, ibig sabihin, ang naghahanap ka, may kulang doon sa Number one. number one. Napakaganda-ganda, Saglit, no? linawin mo. Mas pangit. <laughs> Kasi paano kung yung asawa mo pangit? Oo nga, so mas pangit kaysa Mas sa pangit, number oo. 1. Pero kung ang number 2 mo ay maganda, ibig ah. sabihin parang talagang nahulog ka lang talaga doon sa mm. kasi sobrang Ah, may- yun ba yung sa ano no? Alam mo, nakaka-relate ako diyan, Mayroon akong kwentong ganyan. na mm. sobrang ganda naman niya. ilaw. Sobrang ganda niya, pero yung pinagpalit sa kanya, sabi niya, nung nakita ko, na-insulto ako. Mm. Yun ang sabi ng sender ko. Papadudot, ang ganda-ganda ko. Ang daming ko manliligaw bago ko sagutin yung mister ko. Tapos ito pinagpalit sa akin naiinsulto ako. That's the mm-hmm. term. Bisugo power eh, no? Oo, <laughs> oo. Bisugo power. Bisugo power! Lagi parang ano, power ni Ultraman. <laughs> Oo. May belt. May belt sagot- na bangus. Ang sagot ni Papa Dudut din sa tronga eh, dahil nagpagupit siya sa J25 Salon. <laughs> Ganda. Kahit pangit, gaganda. Hindi kasi ang ang aral noon, ang Insulto. oo, sabi niya na insulto ako only to find out na maalaga si number two. Uh, pagdating ni lalaki, inaasagaso siya, iniintindi siya. Unlike dito sa sender namin, na inamin niya na dumating sa point na naging focus siya sa career. Na na... Si number one. Oo, oh, si number one. Na uh, nakalimutan na niyang maging asawa. Yun. Yung um, term na insulto, parang may, ano yan, eh, may halupang pride or mm, ego. Correct. Oo. Na hindi niya naging matanggap eh. Hindi niya matanggap. 'Di ba meron pang ano yan, yung nasa kama ka na. Pumili ka pa sa papag, oh. something like that. Oo. Oh, oh. Mm. Diba? So, magaling Chubo pa. <laughs> Oo. Oh, mag-alaga. Magandang analogy yan. Ng balag, ng bayag. Naglalaba siguro siya. Magaling magkusot, mabangong maglaba. Oh, well, ayan din kasi yung siguro yung mga <laughs> Putang ina. Gago ka, James! Oo nga naman. Tinatang natin kanina yun eh. Kaya tayo nag-simulate ng usapan. Ano, ano, sa, na gusto mo sa... Sa comment, Jack para, para mabuhay yung comment natin sa Spotify, yung comments, yay or nay. Mer- meron ako napakinggan. Ka- Oh, tanong mo muna si Papa Dudo. magkasama kami ni... Pauwi na tayo, James, nito eh. Pauwi na tayo, James, nga galing tayo sa, ano natin, parang ah, pumunta tayo Laguna. Laguda. Laguna. De, meron, meron siyang, <laughs> ano eh. meron siyang malaking ilong. <laughs> <laughs> Ako naman. Katulad ni... <laughs> ni... Uh, Pati Dion Warwick. Je, ni Dion Warwick. Warwick. ano, ako naman may ano ngayon, may allergy. Hmm. So galing tayo ng ano noon, uh, ah, nakinig ako ng pauwi na tayo, galing na pa, na, oh, na, na Tatawa sa si Roger ngongo ako. <laughs> What a shame. Nahiya si Roger Ah, iyo. Ganito <laughs> na nga yan. <laughs> ah, pang anino malamas lilino yung pasalita mo pag meron ka. Then ano siya, para siyang uh, ano siya, na, na, meron siyang anak noon. Hmm. Tapos may na-meet siya na lalaki na bata-bata sa kanya nung mga kinalaunan ng istorya, tapos nagjugjugan sila. Mm-hmm. Tapos kinalaunan, nalaman niya, yung pala anak yung niya. anak niya. Putang ina! Putang ina! <laughs> Ilan taon yung diferensya nila? Ah, hindi ko alam eh, pero baka may baka may nagjakol muna doon. Tapos <laughs> nalaman. Oo, naalala ko Pero yan. yung meron ganun. Meron parang yan. sabi ko, ano, pa- parang grabe yung pagka-twist nung ano. Parang nung old story boy. Na to, parang, Oo, yung old boy. Oo. akala mo yun na yung pinakamalala. Hindi pare. Ang ina, ang ganda. Only to find out mag sila. Ah, grabe. Siguro 15 years ang diferensya lang, 16. Oh. May ganun ba papadudot na tang ina nung Binabasa mo yung kwento story, ah. namin yun eh, Barangay Love Stories. Oh, yun nga, eh. Oo. parang ano gusto mo pa bang mag-dig deep doon sa kwento? Oh, parang, uy, sino yan? mo. hindi na, hindi na, hindi na. Ah, pag ganun, ano na, ah, alam ko na na hindi ibibigay. Ah, hindi ka naging ng profile Hindi na, at saka sa katagalan, hindi na, nawala na yung pagiging chismoso ko. More of, <laughs> ang ang care ko na lang dyan, ano yung magandang advice? Oo. Ay, hindi gumamit kayo ng protection <laughs> kasi <laughs> Saka magduraan, sa wag magdugaan sa public. At saka ang style ko dyan, um, option number one, option number two, advice. Oo. Kasi pag sinabi mong gawin mo yung bagay na to, tapos nagkamali ka, babalikan ka. Mm. Binigyan mo ako ng advice na ganito, gawin ko, nagkamali ako, papadudot eh. So ang ginagawa ko, ito yung mga option ha. Ah. Pwede mong gawin si- ganito, pwede rin ganito, hmm. ganito. Ikaw mamili ka. Ano tingin mo ang swak para sa'yo? Tangina, anak nila kuya daddy, eh, ano yung tawag. Saka para safe na safe, may option, may option na isa na Wow, parang ano, teleserye ah. Papalit sa bantatay. <laughs> si Kuya Daddy. kuya daddy. Hindi maganda. Papa mo, kuya mo! Puta! Kupa, kupa. Kupa yun, kupa. Pagkatapos ng bantatay. Dapat pag magbibigay ng option, para safe na safe talaga, magbigay ka ng option na ang isa pang option ay pwedeng hindi mo din akong sundin. <laughs> di ba? Para no, oh, yun sa amin. Alam mo, may regional kasi na long time ago to, nagsisimula pa lang ako sa TV. Ah, sa TV, sa radio. Um, merong DJ na nag-advise daw, ginawa nung, hmm. nung, nung caller, nung sender binalikan yung DJ kasi nagka-leche-leche doon yung buhay Oo. niya. Wala na akong titi! <laughs> Sabi ko ba, pwede balik ito! Utangin na. ano yung advice mo? Kaya natuto na ako. Sabi ko, ah, alam ko na gagawin ko. Oo, Options. <laughs> Tangin na nung anong paya magpaputol ka, mamahalin ka niya ng tunay. Eh. <laughs> Oo. At saka pag hindi ko alam, sinasabi ko, lumapit ka sa mapagkakatiwala mong tao. Pare. Mm. O kaya nanay mo, tatay mo. Ganun. Pasa mo sa iba. o si Ben, Mar Abalos. Ah, <laughs> puta. Ah, Papablip ba natin yun? Hindi. Oo. Eh, eh, sino Ang po? ilang yan. Tapos Si- na Tapos, election ito. oh, June pa to ah, lalabas eh. Ah, oo, sige. Na ipanalo naman na siya ni Vice Ganda. Yung gumagano'ng ganon? Oo. Jug, jug, jug. Tapos paglabas, oh, tang ina Beno, kala mo edited eh. Wow. Oh. Yung May- Stanley lumabas. Oo. <laughs> yung ano ba, pagka may sumulat ng ganyan, may back and forth pa ba? Oo. interview, parang sa sumulat. Oo. ah may mga may mga writers na masisipag na will do that. Pero sa katagalan siguro, eh, nagiging honest ako sa inyo. Mm. Sa katagalan, parang nakakapana nila yung formula na minsan hindi mo na kailangan kausapin. Minsan kailangan yung... Pag kulang-kulang siguro, definitely. Pag kulang-kulang yung details, so kailangan mag-reach out. Pero Namimili naman kasi kami ng storya, storya na i-enhance. Pag ito parang labo naman ito, tama na to. Oh, <laughs> diba? Gano'ng karaming storya ang dumarating araw-araw? Laging puno ang email namin. Oh. Wow. As in, na, nagano na siya. Ang doon, nag-spam no. na siya, ganun. Actually, ma- magandang ano nga rin eh. Minsan kasi, di ba nga, parang may mga ano din na wala ka ng malapitan, kundi yung radio pagsusulat na lang. Oo, di ba? May mga ganun din. Tsaka radio is free, kaya maraming yung nakakarinig, nakaka, nare-reach out. Oo. Oo. So, maganda pa rin siyang medium para sa entertainment. Miss Doria ka bang hindi pina ano kahit sinabi ito maganda to yung alam mong gawa-gawa lang na uh, ah. dinonate daw niya yung mata niya <laughs> wala na sulat wala bulag ka na pala <laughs> Putang oh, ina. <laughs> Tsaka bawal yun. Hindi mo pwedeng i-donate ang healthy eyes mo at gawin ng doktor na ilipat sa iba. Oh. O, di isa, Hanggat di ka pa kadaber. May, meron bang ano, katulad sa amin, nagkaroon na kami ng <laughs> ano, eh, parang mga lost episode na, kunyari, ito, mukhang hindi natin pwede ilabas to. May mga ganun, Marami, marami Yung din. nagawa nyo na, tapos wag mo na ilabas. At ilabas. saka meron din kaming kwento na ano, na nagireklamo yung mga nam- nabanggit. Hmm. Ah. Hindi yun ang totoong nangyari. <laughs> may, may kami nung isang araw. Malamang ganun yung mangyayari doon. Oo, lagi may fact checker, no? Oo, may fact checker. Oh, eh pag gano'n naman, kaya, very safe na habang tumatagal kasi gumagaling ng gumagaling yung sistema namin. Mm. I would say. Kaya na, yung mga kunikwento ko sa inyo, long time ago, 10 years ago pa na problema namin yan. Ngayon, malinis na trabaho. Sinong na bosses ng babae pala? Lahat ng mga ano, mga magagaling na mga dabbers natin sa GMA. Oh. oh. Sila din yun. Galing. Mm. Kaya nababago-bago yung boses. Yung mga, ito ah, trivia, yung mga babae po ang nagboboses ng batang lalaki. Mm-hmm. Oo, mm. kasi ano, Pasok. tunog totoy. Oh, kasi 'di ba si Bart Simpson, ganun din eh. Babae. Babae Oo ang boss ni Bart Simpson. Eh. Si Pikachu, babae din. Oh, Go, si Goku. Pag- babae si Goku. Kakaroon. Ah, alam ko ah. Oh, yun, Sa- yun, ang, yun ang mga sikreto sa mga drama. At ah, saka magaling yung aming drama director si ano si eh, JT. Ilan ang, ano, everyday ba sila nagre-record ng Hindi, may schedule lang sila sa sa isang linggo pero ano na, maramihan na. Oh. Tapos uh, ikaw bida ngayon ha, uh, oh, sa susunod na kwento, supporting ka na lang paano nakakapagod. Mm. Pero pareho lang ng bayad. Uh, pag bida ka, iba yata. Mm. Per word yun eh, per uh, word. <laughs> Forward ang <laughs> ano. Ayaw tapusin yung sentence eh. No, eh. wala. <laughs> Walang bayad. Walang bayad. ah, kaya nga dumarating sa point na, oh, pinapasabi ng tatay mo, ganito. kasi, kasi minsan nagbabasa ako ng kwento, tumakbo na yung kwento na lagi nababagit yung tatay, pero hindi namin narinig yung boses. Oo. Pinasabi ng tatay mo. Oh, galit na galit yung tatay mo, nagdadabog sa kwarto. Oo. Bang, bang. Tanga, hindi nagdadabog yun. Hindi, no? Yan, ganyan. Kaya ibang dabog na eh. Yung mga power of radio, yung mga magic ng radio. Oo. Oh, pero nakakamiss din yung mga panahon na hindi nakikilala yung mukha namin. Kasi may digital na nga, di ba? So Mas nakikita na kami. imagination noon eh, no? You, you really have to use your imagination. Yes. At saka, ang tingin mo sa DJ, ang gwapo eh. Ngayon, wala na. Hindi mo na matatago. Ikaw talaga yan eh. Kasi, oo, oo nga. before pandemic, hindi pa masya, masasabi ko na hindi ako masyadong kilala pa. Mm. Pero nung lumabas na, kasi siguro lahat ng tao natutok sa digital. Oo, nung so paglabas ko, napupunta ako sa SM Fairview, sa Robinson Subaliches. Mm. <laughs> Pag nag-iikot ako dyan, papadudod, papadudod, sabi ko, patay, wala na. Hmm. Wala na yung, yung Anonymity. hiwaga mm. ng radio. Inupuan ka na ba minsan na... Ng ano? <laughs> Paano? paano Tamang <laughs> tanong naman niya. Ang question. Eh. Sa muka. <laughs> Utang Ano, sa massage yan? Sa massage. Oh, pag ano yan ha, ah, pag magpipihit yung masahista ganun. Wait lang po, pipihit lang po. Alam mo tawag dyan? Ano? Lat B massage. Hala mo creative eh. <laughs> Oo nga. Ano ibig sabihin mo sa inupuan? Inupuan na parang ano, tas, ano kinwentuhan ka niya. Ng... Ah, meron. Oh. At minsan, may lakad pa ako nung nasa mall ako. Mm. Papadudod, kikwento ko lang sa'yo. Mm. Kaya te, pwede bang kunin ko lang yung number mo? <laughs> Pa-reach out ko na lang sa'yo yung writer para maikwento mo. Meron silang ano, no, parang yung comfort sa mm. yes. sa'yo. Oo. Na hindi naman natin pwedeng baliwalain. Oh. Siyempre, baka masaktan ng damdamin. Oh. At dapat nating i-appreciate yon kasi sila nagbibigay sa atin ng fame, ng endorsement, at saka pagtitiwala. May celebrity na ba na nag, nagpadala ng sulat? Uh, meron Akala ko kaming... umupo sa mukha eh. <laughs> meron kaming anniversary yata, I think, na ginamit namin yung kwento ng mga celebrity. Oo. Pero yung sinadya, parang hindi yung ko pa... Yung letter sender, sila yung nagsulat. Oo, kasi anniversary special namin. Uh, Kayo lumapit na pwede bang gawin? Parang deal, oo. Kasi number one ang radio, so might as well, yung exposure ng artista, madalas sa radio, parang ganon. Mm. Kasi din nun pag ano eh, kwento ng... Tsaka yung artista magboboses, di ba? Oo. Oh, parang nagawa na namin before yon Dumating kami sa ganun. Kailan ba anniversary nyo? Ah, September. Oh, two Pang ilang taon nyo na? We started 2009. So, 16 May na ako sa 16 years. 16 years. Ayun. So, 16. Longest running FM drama Wow. Oo, kaya Uy, na nag-exist ha. Oo, Kasi kaya- baka may nauna na eh, si Tia Deli yun eh. Isipin mo, ba? 16 years, mag 16 years, s- still number one. Galing. Oo, Tama, diba? baka ma-break mo si Tia Deli eh, no? Ay, oo oh, nga, no? Pero, Ila, may ganun ka bang goal na... Hindi, kasi may sakit ako eh. Ramdam ko na eh, na parang hindi na ako tatagal sa, <laughs> sa radio. Nakakatakot naman to. Sobra na. Hindi sa radio. Pero, syempre, kung tayo naman yung nagagamot, nagpapagaling naman tayo. So, at saka number one tayo. So, enjoy natin. Sabi ko i-enjoy nyo lang yung programa. Wala ka pa yung ano, napipisil parang Habemos Papa. Dulo. Wala, wala. <laughs> Yung uh, we have a new Papa boss Dudut. Ng, ano nun eh. Boss na ang bubunot nun. <laughs> Pero, Sila na magbobotohan nun. Hindi na ako. pressure sa susunod kung sakali. Yes, oo. Oo. Kasi number one. Well, pag ganyan, hindi mo pwede sundan yung yapak niya. You have to reinvent. Kasi, hmm. Nangyari sa amin yan nung nag-resign si Papa Dan, di ba? From Wanted Sweetheart, in, binago na lang namin yung pangalan ng show kasi nakadikit na sa host. Hmm. So what we did is Wanted Forever. Iba na yung host. So baka yung Barangay Love Stories ganun din. Baka mangyari din yun. Iba na yung host, baka yung mag-rebrand. Uh, I don't know. Depende sa mga Pero bossings. malayong malayo pa mangyari yan. Ito si Pat. Tagal pa, 39 oh, years old, old lang ako. Oh, 39 ka na, di ba? Oh. 38 hmm. pa lang. ah, 39 pala ako. Ah, kati 39 ko na. Hindi pa talaga ibinigay, no? Sabi mo 86 ka, 39 ka na. Ah, August pa. August. Ah, August pa. Ay. Bigyan mo naman siya ng konti pambuwan. <laughs> Oo. oh, alam mo namang kulang Tatagal sa ka pa buwan. ba? <laughs> Nararamdaman mo, tatagal ka ba sa Nararamdaman ko na buwan? eh. <laughs> Oo. Meron ka bang ano, parang na, na-prevent na nagsabi sa'yo, ay, muntik na ako magpakamatay, Papa Dudut. Ay! Mm. Totoo. At saka ano, na-encounter ko yung may mga sakit, na listeners, ah, bulag. Pinuntahan ko talaga sa bahay nila. Hindi, Totoo. hindi nila alam. Hindi nila ako nakita. lang. <laughs> Hindi niya ako nakita. Pero ang ganda ng magic sa Hindi, kanya. sabi niya. Paano mo na napasabi? Binago mo ba yung bonnet mo? Baka hindi niya malaman na ikaw yun. Hindi, baka kawawa naman. Hindi lang ako nakita. Nilituhin ko pa. O hindi siya naniniwala. Tangin lang yung, ginagagot niyo na naman ako. Kahapon, si Inday Bandina yung bumisita. Okay, si Papa Dudot. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Thank you, Papa. Thank, you so much. Maraming salamat. Ako, Thanks, nabitin Papa Dudut. naman, nakakabitin. Nakakabitin, thank you. Yan. Kami naman ang bibisita sa iyo minsan. Oo. Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. John, John Harold Pobleto, Tristan Ting, Janos Soronda, Justin Yerbas, Paulo Miguel, Don George Maglare, Ivan Cuason, Christian Nemhel de las Alas, Dominic Jose, Reniel Brian Refe, Runner Santos, Ken Almodal, Ralph Paul Monasterial, Reynald Daulat, Richmond Earl Sapsap, sa PASAP, sorry. Chauncey Andre Lopez. <laughs> Ginawa ba isda! <laughs> Oo nga eh. Ben, Randy Liquica, Gia, Nico Hovero, Millard Miralles, at si Monica Almeida. Pero sana, no, one of these days, umaacting <clears throat> naman kami. Baka, ma, baka mga subukan natin ng Oo radio nga. acting. Baka pwede ba kaming um, umacting sa isang ano? Kailangan mo ng African? Meron, African. Ah, African, Hindi, ano, sa YouTube ko pwede. Oo, pwede. Papadala ko yung script. Sige. Sige. Opo, sige Oo. po. Sige, sige, Tapos kami sige. magbuboses. Boses babae. Oo. Si, Babae. Maganda Babae. kasi ang Eh, ano, si ng Roger, YouTube, tiyo ng papadudod stories YouTube. Kailangan mo ng babaeng malandi ang boses. dami nanonood. Kaya ni Roger. Babaeng malandi, Roger. Babaeng malandi. Chupa? Tangin na sobrang literal. Sobrang landi yan. Aga. Sobrang landi. ang aga eh. Literal. Wala ba lang hello? Well, ano yung line before that? Ang line before that, anong tanghalian natin mamaya? Hmm tsupa. <laughs> Ganun din nila. Kaya pala ikaw ang number two. <laughs> Hindi, pero sana nga mangyari na baka ano. Papadudot Nagpapadudod. and babangungot. Ang ganda ng mga hmm. nagboboses kasi itong mga to eh. Mm. So baka mga, makatulong din kami sa show mo na Pwede, pwede. kami ang gagawa. Sabihin ko sa director. Para radio, no? Pero maganda rin sa YouTube, eh. Hmm. Para pagkakitaan ko kayo. <laughs> Oo! <laughs> sa YouTube, pinost. Sige, game kami dyan. Thank you so much po sa inyo. Yan. So, Thanks, Paps. yan. From Renrin Chavez, pamura po sa girlfriend ko na si Emily kay Bakal Rems. Emily. Emily, saan ka pupunta? Huwag kang lumipat ng parlor, ina mo. <laughs> Pamura po kay Chinese GB si Iris Christian Godinez. Kaya Kong Kong Kwaila. 这空空快乐，Pokinangin na mo, todo kong kong 快乐。 Ayan. Pamura po kay Muman sa asawa kong si Christine Lindown By diputang putang na nyo. From Justin Yerba. From Iman Olarte. Pamuran man po ang misis ko na si Rizel Dayan Olarte. Aba, oh, putang ina mo! From Greg Laurente, pabati sa amin ang partner ko na si Steph. Laging nakikinig pag stuck sa traffic. By di putang ina mo. From Michael Gonzalez, pa-shoutout lang kay Nigerian James. At pa-promote ang Spotify artist page, si Michael Gonzalez, pare. Ano si Michael Gonzalez siya. What is the is Spotify? M- Michael Gonzalez din. What is the is Spotify for Spade? Ma- Michael Gonzalez, yung Spotify artist name niya what is that? <laughs> ano, Michael Gonzalez? <laughs> Hindi ko na sa'yo sinuman, gago. <laughs> I will back you in the ass. Yeah. Ano. Boss Nong, pamura naman po in Novaliches accent. Sila Kyle Tulod at JR Malabanan. Nililipad ng duga sa bibig ko. Kyle Tulad at JR Malabanan Putang ina nyo! Yan. From Precious Jade Navarro, pamura naman po from Nigerian James sa mga tropa ko na sina FJ at Nico. FJ and Nicole, I will barbecue your ass. <laughs> Pakibati at pamura kay Nigerian Drunk James, sina Harman, Jonard, Ange, Sean, John Patrick at Mikey from Pam Famela Vista. There are too many names. Oh, but you will all... Fuck them in the ass. Yan. <laughs> Pamura in Nigerian Tito Boy accent ni James, yung ate ko na si Abby Dublado. Abli Dublado, putang ina mo! Yan. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Papa Dulat. Thank you. Ayun, Thank you. Salamat po, Sa mga kabarangay. And for stand-up Meron comedy shows, Nga pala, ano? please visit www. comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.